آن فضایلی که در جهاد اضافه هست خدا میده و در گذشته این انفال را آتش می آمد و نابود می کرد اکنون الله تعالی این انفال را در این موارد می فرماید که شما خرج کنید مال سه که با صلح و بدون جنگ به دست می انفال و غنیمت اونه که با جنگ به دست آید. سربازان اسلام نبرد میکنن دشمن مغلوب میشه به دست میاد حالا این مال غنیمت و مال انفاق اللہ تعالی دستور خرج آمد دیده هم شما غنیمت به دست آوردید انفال به دست آوردید اینه پنج قسمت رکن یک پنجمش به خدا و رسول و زل و یتاما و مساکین و ابن سبیل دارم چهار قسمت دیگر مال مجاهدائی که در این نبر شریک بودن در این جبهه شرکت داشت به بارش دو سهم به راجل یک سهم از سوار دو سهم دارد چون با خودش با عرضش رفته تو میدن و یکی پیاده بوده یک سهمی دارد الله سبحانه و تعالی می و وعلمو از اونجا که دیگه فرمود که در اختیار خدا و رسول هست دلیل هم برای این مطلب که در اختیار خدا و رسول هست یک اختلافی پیش آمد که این انفر را جوانها گفتن که مباشرت در میدان نبرد کرده بودن مال ما و ها گفتن نه ما هم شریک شما که پشت سر حامی شما بودی پشت جبه ما بودی تو الله سبحانه و تعالی الان دستورش را میدهد تا اینجا فقط دلائل بیان کرد که انفال مال غنیمت در اختیار خدا و رسول است اکنون اون تقسیمش را فرماید که وعلمون یقینا بدانید که آن که شما غنیمت به دست آوردی هر چیزی تو فان لله خمسه به خدا اختصاص دارد پنجم آن و به رسول اختصاص دارد و به دل قربا خویشاوندان رسول و به یتیم که دراشون در جبه و غیره شهید شدند و قصد شدند و به مساکین و به ابن سبیل و مسافرین شیش مصرف یک پنجم بعضی میگن که نام خدا اینجا برای تبرک هست تو بعضی میگن نه یه خمس خمس غنیمت یه قسمتش در کار آیه آمه صرف میشه مثلا پولی بزنن که عموم مردم از آن استفاده کنند راهی بسازن که عموم مردم از آن استفاده کنند در کارهای آمون منفعت این سهم از این یه این خمس تقریبا به این موارد صرف میشه در اختیار رسول هست که چقدر در کارهای آمول منفعت خرج کند چقدر برای خود رسول برای خودش خرج کنه چقدر به زیر قربا بده چقدر به یتامات چقدر به مساکین یا ابن سبیل این به اختیار امیره امیر هر اندازه مشلحت دید اینجا صرف کنه یک پنجم چهار چهار قسمت دیگرش مال مجاهدین هست. اگر شما ایمان به الله دارید اولین مقتفی و ایمان ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان دارید یعنی روزی که دو جماعت با هم ملاقات شدن در میدان بر تو لحاظ باید این تقسیم خدا کاملا راضی باشید یک پنجم در این موارد و باقی دیگه مال مجاهدی چهار قسمت دیگر بر مجاهدین هم تقسیم لیل فارس استعمار و داخل سهمون برای اینکه با اسب آمده توی میدان دو سهم برای اینکه پیاده آمده توی میدان یک و والله على كل شيء قدير خدا بر هر شيء قادر لہذا اللہ تعالی شما را کرد اللہ تعالی شما که خیلی کم بودید و مختصر بودید از نظر تجهیزات نظامی هم ضعیف بودید ادعا عده شما کم بود اللہ تعالی بر هر شی قادره که شما را کمک کرد و بر یک جمع بسیار فقیر که سه برابر شما بودن از نظر ادعا و از نظر ادعا و تجهیزات نظامی چند برابر شما بودن چند برابر اینجا فقط شیش شمشیر بود و با کردن صحابه به چوب و سنگ و این چیزها با چوب و سنگ جنگ کردی علت اول که این تقسیم را اللہ تعالی بیان کرد باز هم علال بیان میکنه اونجا فرمود یسالون کل الانفال حق علت بیان کرد کل الانفال لله و رسول اینجا که تخیمش کرد و با در این موارد اللہ تعالی دیگه علال بیان میکنه علت اول شما در موقعیتی قرار داشتید که باید شما را اینها نابود کنم شما به مدینه نزدیک بودی این کناره رودی که به مدینه نزدیک بود شما بودی و دشمن بالاتر شما بود و دشمن دیگر در قسمت پایین بود ابو سفیان با آن همه فاقلت کنار دریا را گرفته بود و میرفت صحابه به مدینه به رودخانه مشهور بزرگیه به کنار رودخانه که به مدینه منظره نزدیک صحابه و پیغمبر قرار داستن آنها بالاتر بودن کنار دوری و رد پایین در این موقع اللہ تعالی شما را حفاظت کرد و نگاه داشت اون کافره اون طرف رفت اینا به روبروی شما آمده یاد کنی هنگامی که شما قائمون بودی ثابتون بودید بالعضبت دنیا به اون کناره نزدیک مدینه و آنها به اون کناره دور از مدینه بودند و قافله ابو سفیان پایدر از شما بود اگر شما با هم یک دیگر وعده می کردید برای جنگ از شما خلاف شد در میاد یا آنها نمی آمدن یا شما نمی بدون وعده و بیاد جنگ را من خدا آوردم و فراهم کردم هیچ وعده جنگ شما نداشتی از آن طرف من دشمنان خود را ابو جهلها را آوردم از این طرف شما را بردم و لحاظ جنگی در میان شما در گرفت و من شما را کمک کردم پس الان غنیمت به اختیار منه هم بالعدوة القصوى والركب أكثر منكم ولو تواعدتم اگر شما با دیگر تعهد وعده می کردی شما اختلاف می در میاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا لیکن الله تعالی شما را جمع کرد لغیر میعاد تا تکمیل کند الله تعالی فیصله کند یک کاری را که انجام شدنی بود در علم خدا و آن کار اینه که لیهلک من هلک ام بینته و یحیا من حی ام بینته حلاک بشود هر کس که حلاک میشه ان به معنای بعده بعد از بین و دلائل که بیان قیام حجت بر آنها پانزده سال شده پانزده سال آنها تفکیم شدن اکنون اگر هر که حالات میشه بعد از بینه حالات میشه و هر که زنده میماند زنده بماند اونم بعد از بینه یعنی در حیات ادامه هر مومن میشه و بگی سرمدی او را نصیب شود الله سمیع علیم هست که بعد از وضوع حق کدام مومن و کدام کافر هست الله تعالی هم اقوال شما را میشنود و هم حال شما را میداند این علت دوم الله تعالی شما را بدون وعده و بیاد در حال بدر جمع کرد پس در اختیار خدا هست که انفال را تقسیم بکنه علت دوم که انفال را الله تعالی تقسیم کرد یک پنجم به خدا و رسول و ذل قربا اختصاصیات چهار سال میگه به شما رسید اختیار تقسیم دان الله است و رسول به این خاطر الله تعالی کفار را در خواب به پیغمبر علیه السلام خیلی کم نشان که در آخرت هم کم من هیچی نیستن اگر الله تعالی به شما پیغمبر اون کفار زیاد نشان میداد شما شخص میشدید همت را از دست میداد با هم اختلاف میکرده در امر جهاد لیکن اللہ تعالی از این کانال که دشمن را در خواب بچشم شما خیلی کم نشان داد اللہ تعالی از کم همتی و تنادو شما را حفاظت کرد او علیم از بذات صدور اون رنج اینها را میداند باز شما را به آنها هم از که دل التقیتم فی آیونکم دلیلا و یقللکم فی آیون به میدان بعد خدا دیده قدرت نمائی کرد کفارا به چشم مسلمان ها کم نشاند و مؤمنین را به چشم آنها هم کم نشاند دو طرف فکر کردن که ما مسلمان ها فکر کردن که آنها کمن آنها فکر کردن که مسلمان ها کمن تعدادی دیگر را نمی این یک دیگه قدرت نمایی اللہ تعالی در بعد کرد یاد کنید هنگامی که نشان داد به شما پیغمبر کفار را الله تعالی نشان داد به شما کفار را در خواب شما کم به حسب عاقبت آنها کم بودن اگر که در حال حاضر زیاد بودن و اگر خدا به شما نشان میداد ای پیغمبر اون کفار را کثیر البته شما سست میشدید یعنی همت را از دست میدادی ولا تنازعتم فی الامر شما با هم اختلاف میکردید ای مؤمنین در امر جهاد اگر خدا به پیغمبر آنها را کثیر نشان میداد شما مسلمان ها سخت میشدی همت را از دست میدادی و شما با هم با و با پیغمبر در امر جهاد اختلاف میکردی ولکن الله سلم الله تعالی شما را سالم نگه داشت که نه همت از دست دادی و نه اختلاف کردی چرا این کار را خدا کرد الله علیم بذات شدود اسرار دلها را میداند دلها همیشه قدیمی شان با اسباب وقتی اطفال انسان نداشته باشه دل ارشا میره اللہ تعالی علیم ذات خدور است که انسان همیشه دست به اسباب میزنه وقتی انسان اسبابی نداشته باشه ضعیفه قوت مالی نداشته باشه خود در میدان آیه جنگ قوت دفاعی ضعیف باشه تیر و تپنگش کم باشه خود خود انسان سوچ میشه که من هشنگ آئی من شکتا من از چطور و اگر کسی از نظر تجهیزات نظامی کامل باشد خود به خود قویه ما میتوانیم تا چند روز با اینها بجنگیم تو الله تعالی علی مزاد خدود آنها را به چشم پیغمبر کم نشان داد تا شما خود نشید و با پیغمبر اختلافی یا با دیگر نشای نکنید خدا شما را سالم نگه داشت از کم همتی و از تنازع اختلاف و او یاد کنید اون لحظه را که هم شما را نشان داد به اون کفار اذن تقیتم هنگامی که شما با آنها ملاقات شدید در میدان بر فی اعینکم شما آنها را به شما نشان داد زمیر هم به طرف کفار کم به طرف مومنین یاد کنین اون لحظه را که الله تعالی نشان داد آنها را به شما وقتی شما ملاقات کردید یک دیگر را در میدان بعد در چشم شما آنها را به شما کم نشان داد او کم کرد شما را در چشم آنها شما هم حقیقتا کم بودی در چشم آنها چرا؟ آنها هم فکر کردن که مسلمان ها کمن مسلمان هم فکر کردن که آنها مسلمانان حساب نکرده بودن که هزار یا نه زدن چقدر قدرت نمایی کرد آنها را به چشم شما کلیل نشان داد یریکموه نشان داد آنها را به شما وقت ملاقات کردید، کلیل و کم هم کرد شما را در چشم آنها چرا این حکمت تقلیل طرفین را کم یک دیگر نشان میده لیقضی الله امرا کان مفعولا تا خدای عز و جل تکمیل کند آن کاری را که در علم خدا انجام شدنی بود کفار را بزنه سیطر این عربی عرب پایی حران اینها قتل بشن تکیر بشن جانی مالی نقصان اینها برسه شاید اینها ازنانیت بیان یعنی پایی و الى الله ترجع الامور به طرف خدا ارجاع داده میشود تمام امور فتح و شکست در اختیار خدا در علم خدا و الان قانون جهاد را الله سبحانه و تعالی بیان میکنه قانون اول برای جهاد یا ایها الذین آمنوا و آداب متعددی هم در این قانون بیان میشه آداب سته هست قانون اول برای جهاد آداب سته هم در این قانون یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فکر ای مومنین وقتی شما ملاقات شدید با لشکری با جماعتی از دشمن اولین وظیفه شما فتح تو هست ثابت قدم بود دوم برای ثبات قلبی تو وذکر الله کثیرا در میدان یاد کنید خدا را به کثرت تا شما رستگار بشوید در مقابل دشمن او اصول سوم آداب سوم اول فثبتو قرار نکنید وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون ثابت ذکر کنید به کثرت تاکہ رستگار بشوید سومین دستور در این قانون این اطیع الله و رسوله اطاعت کنید الله و رسول را در تمام متعلقه حرب شما را خدا و رسول هر دستوری دادن اطاعت کنید پیغمبر گفت اینجا مقر شما شما همینجا ثابت ایمانی لحظه تخطی از فرمان خدا و رسول نکنید شهارو ولا ترازو با هم دیگر اختلاف نکنید با پیغمبر اختلاف نکنید پیغمبر شما را یا بر شما کسی را افسر جنگ مقرر می کند شما اختلاف نکنید ولا تناسو با دیگر هم اختلاف نکنید شلو که اختلاف با دیگر یا با امام یا با فرمانده شما بزدل میشید اگر اختلاف آمد در میدان نبرد دیگه بزدلی و بزدلی شما کم همت و بزدل میشید و تذهب ریحکم و اون روب شما بعد شما هم میره اگر نزا کردی در میدان کتاب اختلاف کردید با دیگر و با امام و با فرمانده شما سست میشی و تذهب ریحکم و بعد شما هم از بین میره دشمن متوجه که اینها با هم متحد نیست لشکری که در برابر کسی با هم متحد نباشند دیگه تمام و تذهب ریحکم و پنجمین وقت بیرون صبر کنید در هر امر ناگوار در گرسنگی و تشنگی صبر داشته باشه ان الله مع الصابرین برای هر گوی دستور خدا یک علتی بیانه تنازع نکنید که دو ثمرت بعد مواجه میشید فتفشل و تذهب صبر کنی در هر امر ناگوار چرا که الله ما الصابرین میت خوشی خدا با نهایت از که صبر و این ادب ششم هست که لا تکونو کالذین خرج من دیارهم بطرا و رعا الناس نباشید مثل آنهایی که خارج شدن از خانهاشون یعنی اهل مکه بطرا کبرن بیرون آمدن و رعا الناس برای نشان دادن مردم که شان و شوکت اینها اهل مکه داره چنین شان و شوکت و غوای حربیه داره و یفدون عن سبیل الله بند شدن و بند کردن علاوه بر فخر و ریا این هم نیت آنها بود مانع بشون از راه خدا والله بما یعملون محیط الله تعالی به آنچه اینها عمل کردن تحاط کننده اینها اهل مکه بودن وقتی بیرون آمدن حیث قالو گفتن لا نرج ما بر گردی خطا نشرب الخمور شراب بنوشیم و ننهر الجذور شطرها را زد کنی و تضرب علینا الکیان و و زنان خواننده دخانم یعنی رسول پاک صلی اللہ و یاران او را نابود میکنیم آنجا جشن میگیری و آنجا دیگر شروع دو خان زنان خاننده بخوانند شراب توضیح شود و بخورند ولی ازا شطور هم زب بشود و گوشت شطور هم تاخیر بخورند و در کردند که الله تعالی همه این اراده آنها را تبدیل بنا کرنی کرد شما مثل آنها نباشید خب حالا این علت چهارم تقسیم غنیمت هست وإذ زين لهم الشيطان قانون و علل با هم برابر ذکر میشه قانون اول آداب ششگانه را بیان کرد حسبتو وذکر الله اطیع الله و رسوله ولا تناسوا فتفشل بهکم فتفشلوا و تظهر بهکم ولا تكونوا كالذين این آداب ششگانه را در این قانون جهاد الله سبحانه و تعالی بیان کرد بعد هم اللہ تعالی علت تقسیم غنیمت را بیان میکنه یاد کنید اون لحظه که بگن لهم شیطان و اعمالهم مزین کرده بود برای ابو جهلها شیطان اما اعمال آنها را شیطان به صورت سراقه رئیس کنانه در میدان بدر آمد شیطان به صورت کنانه به صورت رئیس سراکه رئیس کنانا سراکه رئیس قبیله کنانا از عربای قبیله بزرگی به نام کنانا بود و رئیس آن قبیله سراکه بود شیطان در بدر آمد و قال بعد از وسوسه بالمشافعه مستقیم شیطان گفت لا غالب لکن خطی بر شما قلمه نمیتونه بکنه ابو جان شما را اینقدر قوت و شوقت از که لا غالب لکم اليوم من الناس از مردم بیرون یعنی مسلمان ها و اینی جار لکم و من سراک رئیس کنانه مجیر و معین شما هستم من پناه دهنده شما من معین شما هستم خلاصا دست شیطان که به صورت سردار کنانه بود سراغه بود این قدم میزد یک چندی فرشتگان را آسمان دارن در سطح صحابه میه ملحق میشه این ایمان فرشته دیده در زندگی و با فرشته آشنایی دارد و دید دارد دستش به دست ابو جهل بود فلما تراعت انفعتان وقتی دو لشکر با هم روبرو شدن نکس علا عقبه این شیطان لعین برگشت بر پشت سرش هر وقتی که نزول ملائکه را دید برگشت و قال دیگه صاف به ابو جهل اعلان کرد که انی بریء منکم من از شما بیزارم چرا بیزاری؟ تالم بیچاره را آوردی توی صف میگشت ابو جهل و شیطان هم به صورت سردار کنانه دستش به دست او و قدم میزد و صفا منظم میکرد که گفت انی اخا انی بری منکم اون نامرد حالا وقت فرار نیست سبحان الله گفت انی ارام آلا ترو من میبینم چیزهایی را که شما نمیبینی فرشته ها با گرده آهنی دارن میاند از آسمان جلوی فرشته کتاب دارد انی اخاف الله من از خدا ترسم که مبادا اینی دانست به ایمان که نمیمیره بلد میگفت اگر گرفی به من زدن دیگه تا مدت ها زخمش میماند مرد که نبود میدانست من تا قیامت زنده میمانم حس انی اخاف الله من از خدا میترسم که گرزی از گرزهای ملائکه به من نخورد مسلمانی که منو نمیتونه بزنه لیکن فرشته میزنه فرشته کار شیطان رانی است شیطان ها را ترد کنند و میزنند من میتنم این بیچاره را این سراکه را خیلی تانه زده اهل مکه نامرد روزگاه تو در بید تان آمدی و فرار کرده. من که آمدم اصلا نامدم برنه او بیمار شیطان لعنتی با کفار با ملحدین با کسانی همکاره این نیت شیطان فقط اون زمانه همکار بوده الان همکار نیست نه با هر باطل شیطان همکاره خصوصا اینطوری سردمدارانی که در برابر پیغمبر بیاید در برابر دین و توحید بیاید پس شیطان میدانه با چه کسی دشمنی کنند در میدان آمد الله تعالی میگه فرشتگان من آمدن جهاد کردن از غنیمتن باید سهم الله باشد رسول باشد مسئله بود که اولین معرکه است و الله سبحانه و تعالی دلائل میده که در غنیمت یک پنجم مال غنیمت تعلق به خدا و رسول و ذل قربا و یتاما و مساکین دارد چرا علت اول بیان کرد خدا شما را بدون میاد جمع کرد این علت دومه خب وہ پرشتگان خدا به مبارزه آمده شیطان لعین که ابو جهلها را تحریک می و سبک می و نشانی می کرد که را حتما باید بکشید ابو بکر باید کشته بشه محمد باید کشته بشه علی باید کشته بشه اون ایمان از روب فرشتها قرار کرد الله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب دهنده است من از خدا می ترسم و خدا شدید العقاب هست سخت عذاب میده این هم شاید احتمال داره که شیطان بود این خاف الله والله شدید العقاب خب این علت پنجم برای اینکه مال غنیمت یک پنجمش مال الله الله سبحانه و تعالی میگه که کفار صلاوه را میگفتن که اینها پیلیم خوردگان دینه و خدا در قلب صحابه این قوت را پیدا کرد که آنها گفتن که این فریب نیست بلکه اعتماد بر خدا هست و خدا این و مددگار ما خرج خرجوا مع كلتهم یقاتلون الجمع الكثير توهما انهم ينصرون بسببه ای بسبب دین اذ يقول منافقون یاد کنید اون لحظه را که منافقان گفتن در مدینه آنهایی که بیرون اصلا نامیدن در بعد فقط مسلمان بودن و یک کافر و منافق همراه نبود اونهایی که در مدینه بودن منافقون گفتن و آنهایی که در دل آنها مرض شک و کفر و شرک بود یعنی هم منافقون که به زبان مسلمان اسم کلمه اظهار کردن و هم آنهایی که در دلشون مرض بود یعنی مرض کفر و شرک بود چه گفتن غر دین هم؟ فریب داده است این مسلمان ها را یعنی پیغمبر و صحابه دین آنها چطور فریب داده دین آنها که بر سر دین و حق شدن او جان میدهند حیث خرجو ما قلتی قتال کنم با یک جمع کثیری و توهم دارن گمان دارن که نصرت میشوند به خاطر دین اینها کبیر خوردگان دین اللہ سبحانه و تعالی میگه نه یعنی غرور نیست بلکه اعتماد بر خدا جواب الهی خلاصه جواب اینه که غرور نیست فریب دین نیست بلکه اعتماد بر خدا و من یتوکل علی الله و هر شخصی که اعتماد بر خدا کند لحظه، او غالب میماند جزاش و من یتوکل علی الله فهو غالب چرا این علت اون جزای محذوف است که الله عزیز متوکل خود را غالب میکند حکیم حکیمه اگر اون شخصی که متوکل هست غالبش نکرد اون حکیم حکمتش تقاضا می کند به هر حال اینجا فریب دین نیست بلکه اعتماد بر خدا هست و اون اعتماد بر خدا شما را پیروز کرد لذا در تقسیم غنیمت شما حق چرا ندارید ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا اگر شما می دیدید ای پیغمبر اون لحظات را که کفار را پرشتگان مرگ می دهند موت می دهند در حالی که اون پرشتگان می زنند چهره های کفار را و پشت آنها را با برز و می گویند پرشتگان که بکشید عذاب جهنم را عذاب سوزناک جهنم را حریق عذابی که سوزندگی دارد ذالک بما قدمت ایدیکم علت عذاب به سبب اینه که تقدیم کردن دستهایشون این عذاب از همین موقع مرد کفار با بلاهای برزخی و قیامتی شروع می شود این را ذره می شود تضربون وجوه هم و هم و میگویند که بچشید عذاب جهنم این عذاب جهنم به مقابل آن اعمال فشکیه که تقدیم کردن دستهاش به ما قدمت ایدیکم و بدانی که ان الله لیس این للعبید الله تعالی برای هیچ بندی و هیچ از بندگانش ظلم نمی کند یعنی این گلزها را که شما می خورید هنگام مرد و جهنم سوزناک عذابش برای شما آماده هست این ظلم نیست این عدل است که چرا که رب سبحانه و تعالی نسبت بندگانش ظلم نمی کند یعنی این مبالغه نیست که خیلی ظلم نمی کند کمی می کند نه اینجا خالی از مبالغه است کتاب آل فرعون و الذین من قبله این کتاب آل فرعون خبره، مبتداش است شان و حال کفار مکه مثل شان و حال آل فرعون است ببین آل فرعون با فرعون موسی کلیم را تعقیب کرد. نه اللہ تعالی در دریای چو خانها نابود کرد و مکه ها پیغمبر را تعقیب کردن مکه کجا و بعد که با مدینه منوره وصله حال این ابو جهل و کار اینها مثل حال و کار آل فرعون هست آل فرعون موسیٰ کلیم و تاغیب کردن بنی اسرائیل را لہذا اللہ تعالی آنها را نجات داد و فرعون را همه در دریا غرق حالهم و شانهم کشان و حال آل فرعون هست و آنهایی که قبل از آل فرعون بودن خلاصه بیان اون داد و حال و شان کفرو به آیات الله فرائن هم کفر به آیات الله کردن کفر به رسالت موسی کردن اهل مکه کفر به آیات الله کردن و کفر به رسول خدا کردن فاخذهم الله بذنوبهم همه این کافرها را الله تعالی به مقابل گناهشون گرفت کرد چرا که الله کبیر شدید العقاب قاعده کلیه این ذالک این عذاب به سبب این است که الله تعالی نیست که تغییر بدهد نعمتی را که اون نعمت را انعام کرده بر قومی الله تعالی به هر قومی هر نعمتی داده خدا اون نعمت را تغییر نمیدن حتی که اون قوم خودش تغییر بدن اون حالت را که به نفس آنهاست یعنی با جنایت اون نعمت را از خود بگیرد اون حالتی را و اون نعمتی را که به آنها هست اون تغییر بدن یعنی ناشاکری اون نعمت را بکنند. و تعالی سمیع علیم است تغییر قولی آنها را و تغییر خیلی آنها را میداند وقتی انسان شکریت نعمت را نکند الله تعالی خود را مجازات میکند باید تکرار کرد کذاب آل فرعون حالت این اهل مکه مثل حالت آل فرعون است و حالت آنها قبل بوده خلاصه بیان حال اینا کذبو به آیات ربیم. اونجا هم فرمود که کفرو به آیات الله اونجا فرمود کذبو به آیات ربهم فاهلکناهم بذنوبهم پس ما حلاک کردی همه اینها را به مقابل گناهشون فرعون را و آنها قبل از فرعون بودند یعنی این مکذبین به آیات الله و مکذبین به آیات رب را ما حلق کردیم سنت ما و هر کردیم آل فرعون را در دریا و کلون کانو ظالمین همه اینها فرعون و آل فرعون و آنها قبل از فرعون بودند و این اهل مکه همه ظالمین ظالمین را ما نابود میکنیم چه؟ حالهم و شانهم کحالهم و شان آل این شر دواب بدترین جنبنده ها نزد خدا الذین کفروا هستن حالا توی زمین زیاد می جنبنه حشرات هم از خدمت شما دام و و پرنده ها هم هستن دواب اون چیز را ما یدب و علالعرض اون چیزی که روی زمین حرکت میکنند بدترین حرکت کنندگان روی زمین الذین کفرو هستند اینها را الله تعالی میزنه حالا بزرگ زدن اینها گاوه این بوزها هم میمیرن این گاوه های بیچار هم تو تریلا میمیرن زلزله آمد دیگه همه چیز میمیرن بدترین جنبنده ها اند الذین کفرو هستند الذين كفروا من الف لام شماهودی ہے تمام کافران ان كافر کے در نصیب شون ایمان استثناء فهم لا يؤمنون ان كافر کافرائے کے ایمان نمیارن بدترین جنبن هر وقت آنها در علم الهی کافرن و ایمان نمیارن بدترین جنبنده ای که روی زمین میگرده همین گوشه الذين آهدت منهم ثم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة کیا هستن کفار میگن آی هستن که ای پیغمبر شما با آنها عهد کردید یهود و نصارا ثم ينقضون عهدهم فی کل مرتهم و آنها نقض کردن عهد پیمان خود را در هر نوبت و هم لا یتقون آنها از نقض عهد اشتراب نمی کنند که پیغمبر علیه سلام به مدینه منوره آمد با تمام بنو قریظه و بنو نذیر و بنو قیرقا که در مدینه و اطراف مدینه ساکن بودن اوس و خزرج آنها که ایمان آورده بودن خوب ایمان آورده اونایی که ایمان نه آورده بودن با آنها پیغمبر نشست و معاهده کرد ببینید ما در این شهر آمده ایم ما مسلمان. شما اگر این اسلام را قبول میکنید و ما پیامی خدایی برای شما داریم اگر نمی کنید یک وظیفه اجتماعی من شما هست که حفاظت از این شهر وظیفه اجتماعی ما بر علیه شما توتع نمی کنیم تحریک نمی کنیم شما هم بر علیه ما هیچ کس را توتع و تحریک نکنیم خمک نکنیم در احد و در احزاب خیلی علنی دقیقه کردن اینها این خاطر اللہ سبحانه و تعالی اینها را با شد مجازات مجازات کرد بنو نظیر را الله تعالی تعریف کرد بنو قریظه را به خط رسانی این خاطر اللہ تعالی میگه اینهایی که شما با آنها عهد کرده ای یهود بنو قریظه و بنو نذیر و بنو قینقاع ثم ينقضون عهدهم بعد این عهدهای خود را در هر نوبتی که دانا وقت بدر و خندق و غیره و هم لا یتقون اینها از اشکری دست نمی کشن حالا قانون برای اینها اینه قانون جهاد برای نبی صلی اللہ علیه وسلم الانیه اشکنی حالا این قانون دوم قانون اول برای جنگ بیان کر با هفت آداب که اذا پس فسبتو حالا این قانون دومه پس اگر یافتید شما ای پیغمبر این اهچکنان را در میدان نبرد با شما عهد کردن که نیاید اگر در میدان نبرد این معاهدین و اهچکنان را یافتی چنان ضربه بزنید به اینها که پشت سریها هم سبک بگیرد شرد بهم من خلفهم یعنی اینها را در میدان آنقدر ضربه بزنید کهری که به مقابله شما احسکنی کردند و آمدند که پشت سریهای اینها که نه آمدند هم در عبرت بگیرن اگر شما یافت بیده پیغمبر این احسکنان را در میدان حرب و جنگ تو ضربه قهری بزنید که دب کنید به ذریعه اینها آنهای را که پشت سرند یعنی خیلی ضربه قهری بینه تا که پشت سری ها هم درس بگیرن که دیگه با محمد هر که خیانت کنه چنان سر بگیرن حضرت همیشه خیلی گیش میکرد این آیره خان مولانا غلام الله خان رحمه الله گفت که وقتی با شما این بدعتی ها و این مشرکان رو میشن چنان بکوبید اینها را که پشت سری ها هم بدانند که بابا اینها جان دارند زندگی دارند شرد بهیم دور کن و دفع کن به سبب اینهایی که به میدان آمدن آنها را که پشت سر اینها هست در آنچنان ضربه کهری بر اینها وارد کنید تا پشت ها هم دست عبرت بگیرند شاید که با این ضربه اونا تذکر بگیرند و بار نفس اعدرا بدانند که چقدر سخته اگر شما با کسی احساس کردید که میخواد افشکنی کنید، شما اعلام کنید که ما با شما عهدی نداریم اما تخافن من قوم خیانتن، اگر شما احساس کردید پیغمبر از قومی خیانت احشکنی را تو فندید الیه علا سوائی القا کن اهدان را به که شما با شما دیگه عهدی ندارید در حالی که شما و آنها برابر باشید الا سوائین انتم و هم سواء تلکه شما و آنها باشید الا ای انتم و هم سواء تلکه ان الله لا قول الخائنین الله سبحانه و تعالی دوست ندارد خیانت کنندگان شما دیدید که آنها اشکنی کردن شما هم اعلان کنید که ما با شما دیگه احلی و پیمانی نداری شما و آنها برابر باشید ولا يحسبن الذين و سبقوا زجر فکر نکنن کفار که از ما سبقت میگیرن ولهذا آنها ما را آجیز میکنن نه انهم لا یعجزون کفار ما را نمیتونن عاجز کنن و هر جایی هر زمانی بخوایم اینا را گردن میشه این قانون سوم برای جهاد ببینید برای جهاد آمادگی کنید بدون آمادگی که جهاد نمیشه اعدو لهم آمادگی کنید برای کفار آماده کنید برای کفار آن اسبابی را که شما استطاعت دارید اون اسباب من قوت یا من رباط الخیل باشد آماده کنید برای کفار آماده کنید برای کفار اون چیزهایی را که شما استطاعت دارید اون چیزها چیان قوت و رباط خیل در حالی که شما ارهاب میکنید با اینها دشمنان خدا را و دشمنان خود را اینهایی که در حال حاضر دشمنان و دشمن خدا و آنهایی را که غیر از این دشمنان بالفعلند ایران و روم و منافقین را که شما در حال حاضر آنها را نمیدانید اللہ تعالی میداند در آتی دشمن شما میشن شما آمادگی برای تمام دشمنان کنید با قوت و با رباط خیل عشق بستن در سرادا قوت چیه سامران کرد پیغمبر اسلام قوت را تفسیر کردن که الرمی و الرمی و الرمی و تیره قوتی که خدا شما را دستور آمادگی آن میدهد تیر اندازیه تیر اندازیه یعنی همیشه تمرین نظامی کداشت داشته تیر اندازی کنید چرا در آن زمان تیراندازی هم بود و شمشیر هم بود و خنجر هم بود اول از فاصله تیراندازی میکردن بعد تن به تن می با شمشیر و با نیزه الله سبحانه و تعالی گفت شما آمادگی کنید و پیغمبر آماده کنید برای کفار آنچنان که در استطاعت شما هست از قوت یعنی تیراندازی تمرین نظامی و تیراندازی تیر و تیر کمان آماده کن برای دشمن با تفکیر پیغمبر انسان وقتی نگاه می کند که پیغمبر قوت را تفسیر با رمی کرد و تفسیر با شیف نکرد تفسیر با نیزه نکرد بلکه تفسیر با قوت کرد قوت را تفسیر با رمی کرد که در اصلی که ما قرار داریم دیگه کار جنگ شمشیر و نیزا نمان فکر رمی چه مرتبه هم پیغمبر فرمود الرمی و الرمی و الرمی که الان هم سن رمی در دنیا کار می خود این تفسیر پیغمبر یک معجزه حالا سلاح سبک و سنگین سنگین باز دو تان و ضد هواپیما موشک و غیره بر این آیه امروز گوش و بلین و شعرون کاملا آمده و ما مسلمان ها کاملا نیست و هر سلاح آماده کرده امروز اینقدر قدرت نمایی میکنند و مسلمان به جای آمادگی سلاح، فقط ساختمان میکنه و چپره را پرست نعمت میکنه و میخورن تا آخرین لحظه دفش دیگه آمادگی هیچ چیزی نداره واقعا اینها ظلم کردن که زماندار مسلمانان شدن و لحظه امکانات اختیار آقا شده بسیار کنید أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل در حالی که شما ارحاب کنید با این آمادگی دشمنان خدا را و دشمنان دشمنان خود را و دیگرانی را که غیر از این دشمنان فیلن ایران و روم و منافقین را که شما آنها را نمیدانید در حال حاضر که با شما دشمن هست الله آنها را میداند برای تمام دشمنان آمده خب وقتی انسان این همه سرمایه را برای سلاح به کار میبرد لحظه یک نوع نگی و ناراحتی و فلانی میاد الله تعالی میگه حقیق شما سلاح آماده کنید برای دشمنان سود شما دهید آنچه شما انفاق می در راه خدا برای اسباب جهاد کاملا به شما عوض پرداخت می الله سبحانه و تعالی و یک ذره بر شما ظلم نمیشه اون اصلی را که شما برای جهاد آماده بی کنید سرگین آن ادرار آن کاه و علف آن روی ترازوی آمال شما باشد چقدر ارزش دارد یعنی اون خدمتی که اصل عادی را مجاهد می کند سرگین و ادرار اون اصل کاه و علوفه اون اصل اینا اجرن و جزای اینا به شما کاملا پرداخت امروز اگر کسی تانکی توپی ماشین جنگی همش حسنات آنچه شما انفاق میکنید هر چیزی باشد در راه خدا کاملا به شما پرداخت کرده یوفا الیکم او به شما پرداخت کرده میشود و انتم لا تظلمون و شما یک ذره ظلم کرده نمیشه هر وقت شما آمادگی جنگی کاملا کردید، و دشمن برای جنگ آماده نیست تسلیمه امکنه للسلب دشمن با شما نمی جنگه تسلیم شده اگر تسلیم شدن برای صلح شما هم تسلیم باشید میل کنید ای پیغمبر اگر شما مسلحت خود را دیدید اگر مسلحت دیدید شما هم برای آنها میل به صلح کنید فجنه لها پس شما هم برای اون دشمن میل صلح کنید با وجود مسلحت اگر اندیشه خیانت هم باشد مسلحت هم شما هم صلح کنید برای آنها برای اون ملت های حربی و اگر اینجا ایتا با وجود مسلحت اگر اندیشه خیانت باشد و توکل علی الله بر خدا اعتماد چرا که انه هو السمیع العلیم هو سمیع العلیم است فریاد شما را و شما را میشنود علیم حال شما را میداند شما را حتما سمیع العلیم نجات تازه اگر کسی آمادگی دارد شما پیشنهاد صلح و عشقی نوید گیرید اگر آنها تسلیم شدن شما هم تسلیم شد و این یرید و این اگر آنها از این شور در فکر فرصتن اراده دارن که شما را فریب بدهن تو فا این حسبك الله پس برای امداد شما الله بسش هو الذي ایدک بنشره الله اون ذاتی هست شما را نصر شما را تعیید کر با نصرت غیریش و بالمؤمنین و با مؤمنین مؤمنین را یار و یاور شما قرار داد اللہ شما را تائید کرد بنصری مدد غیبی یعنی ملائکہ و بالمومنین و با مومنین و دیگر کیفیت نسین و اللہ بین قلوبهم خلفت انداخت اللہ تعالی بین قلوب اوس و خزرس که دو قبیله بزرگ مدینه منوره و با هم همیشه درگیرن اینها به برکت اسلام عشقی شدن خدا دل آنها را هم کرد تعلیق کرد جمع کرد دل آنها را خوش و را اگر شما انفاق می کردید ای پیغمبر آن چی در زمین هست تمام تمام را یعنی تمام قضان های زمین را شما انفاق می کردید شما تعلیف نمی کردید بین دل آنها لیکن خدا چون بر ها حاکمیت دارد دل آنها را جمع کرد شما الفت و محبت بین قلوب آنها برقرار نمیتونید یعنی در قدرت شما نیست نفی مختار کن ولیکن اللہ اللہ فبین قلوبهم اللہ تعالی دل آنها را جمع محبت و الفت در دل آنها داخل کن چرا؟ انه عزیز حکیم او توانا هست هرچی بخواهد میتواند بکند حکیمه در انجام دادن حکمت دارد قدرت هم دارد قانون شهارم برای پیغمبر علیه السلام یا ایها نبی حسبک الله نبی شما را خدا شما را هم خدا بس و آن کسانی را که شما را پیروی میکنن از مونی ببینی من اتباع که موصول باطله کجا هست بعد یا این را عطف میکنن بر لفظ جلالا پس اینه که خدا شما را هم بسه و کسانی که شما را پیروی میکنن از مؤمنین اونها هم شما را کفایت میکنن که یاران شما بازن و این یک ذره معلوم است که با خدا شریک شدن این خاطر بات میگن که عطف من اتباک من المؤمنین بر کاف منصوب است که با حسبک الله یعنی خدا شما را هم کفایت می و آن کسانی را که پیرو شما حتان حرام خدا کفایت می کند الله شما را بکرش و آنها را هم چرا که همه که غیر خدا حتی خودشان محکوم به مرگن هر می میرن این خاطر مفسرین محققین میگن حسب من اتباع من المؤمنین بر زمیر حسبکه خدا شما را هم کفایت میکند از شر دشمنان و پیروان شما را هم خدا کفایت میکند از شر دشمنان و خدا این وعده را محقق کرد که صحابه مؤید من الله بود قانون پنجم برای پیغمبر علیه السلام ای پیغمبر شما دل المؤمنین علیه القتال مومنین را تحقیق برای جنگ امروز دین را ما برعکس داریم تعبیر حالا طوری نادان ها تبلیغ میکنن که خوب مردم برای عمل وادار کنید اصلا مسئله چیزی دیگره مومنین هم باید برای عمل تحریک بشن هم برای جنگ باید تحریک میشن حرد مومنین علی الكتاب تحریک کن تحریک کن برانگیخته کنه پیغمبر مومنان را برای جنگ همیشه در فکر جهاد و تیراندازی و مقابله باشه این افسوس که امروز عرب ها این قرآن را ویل کردن تعدادی هستن که در دنیا اگر جهاد کنه نمی عرب و آنهایی که سبق از عرب ها گرفتن چشمی ها اینها دست از مبارزه نکشید حرد المؤمنین علی الفقار باقی قلت و کثرت ملاک نیست اگر باسند از شما بیست صابر تو یغلبو میعته بر بیست غالب میشن مجاهدین در افغانستان در برابر روسها خیلی کم بودن اللہ تعالی انہوں را غلبه داد با شرائطی که اسم رو وقت فلان همین مجاهدین بودن که از اطراف دنیا آمدن و اون کمونیست های خود افغانستان که خب از اول با اون نظام کمونیستی بودن الان همین جمع کثیری با این کافر تازه نفس همکار و اگر جهادی همون مجاهدان میکنن که خیلی کمه اللہ تعالی میگه اگر شما پیش صابر باشن غالب بر میشن یک بدا و اگر از شما صد باشن مجاهد تو بر هزار غلبه میکنن از کفار چرا؟ به خاطر اینکه کفار قومی احمق از چی او فقط اسباب ظاهری را نگاه میکنن قدرت باطنی الله را و اون قدرت معنوی را نمیدانن تفکه ندارن او برای دنیا می جنگد و جایی که مرد هست لازم فرار می یعنی افسوس که امروز مسلمان ها سلاحی در برابر سلاح کفار ندارن لحظه با هم باید استخاری میشن در برابر نیروی هوایی کفار مسلمان هیچ ندارن برای زدن به پنجاه و دو مسلمان ها هیچ چیزی در مسلمان اون موشکی که به پنجاه و دو ها را بزنن این کافرها در اختیار هیچ مسلمان نیست امریکا به هیچ کسی ضد تیبر پنجادو را ندارد توی ارتفاعی که اینها قرار میگیرن اینها را بزن این زد تانک اینها زد نیرو هوایی اینها برای همین جیت پایینی و جلاشکار استادان دوبلشون کرده ازم به میدان مبارزه اون که نمی آرام یا هلیکوپتری که مسافری ببره اونم هم واقعی که شلیک میکنن هدف هیچی ندارن ورنه زمین انشاءالله که با مسلمان تاب نمیارن آمریکا هم در اونجا که مسلمان های باقی جنگ میکردن در افغانستان نتونست از زمین بیاد تا الان هم نمیتونه ها همون منافقانی منافقان باید باینا کارن دور بران همی گردن لحظا تکتو کی از کرو کار دار چرا اینها شما یک بدهی که قومی هست تفکر ندارد مرگ را انتهای خود میدانند لحظا از مرگ خیلی میتند اکنون که شما ضعیفید یک دو یک بدو الان خفف الله عنكم اللہ تعالی ثبوت کرده از شما یک بده نجنگی و دانست که در شما ذات هست پس اگر از شما نعتون صابر است فرد مرد جنگی باشن صابر تو غالب میشن مرد یک به دو مسلمان کاملا میتونه بجنگی و غالب بیشن کافر دو برابر مسلمان یک برابر اگر از شما هزار باشن غالب میشن بر دو هزار حکم خدا اللہ با صابرین جنگ کامیابیش با صبر قدمن و قلبن آنهایی که صابرن اللہ با آنها این قانون بعد هم میگویند که اگر مسلمان یک برابر و کافر دو برابر جهاد پرده اگر زیاد و کم جهاد نیست مسلمان دهند و کافر صدر غجن نیست البته بزرگان میگن این موقعیت مسلحته مسلمان در ارمان باید بسه یعنی اون لحظه ای که مسلمان یک دو دو باشن جنگ بر آنها لازم حرفه حتما باید بجنگن و اگر کمان نظر، حالا کفار آمده برای جنگ چی؟ کفار که آمده برای جنگ دیگه جنگ پرس ولو هم که همه مسلمان ها بمیرن و همه مسلمان ها پناه بشن باید جنگی باید زمانی که مسلمان کفار دو برابر و مسلمان یک برابر جهاد فرق میشه برن بجنگن که کفار آمده برای جنگ یک دو باید بجنگن یا تسلیم میشن اصلا اسلام اجازه تسلیمی نداره بجنگی تا تمام میشه یا دشمن مغلوب میشه که دشمن حجوم میکنه جهاد فرض این میشه الان هم جهاد دشمن حجوم کرده هر چقدر مسلمان توان دارد باید بجن حرار کنه و بجن مقابله کنه در مسلمان سر پایین نگیره که بله ما کمی و نمیتونیم تو آقای ما با شما نوکره کنیم هر چی بگی ما هم کنیم نه وقتی حجوم میکنه لازمه که باید بجن حجوم نکردن شما زمانی برای آنها حرکت کنید که آنها تو برابر باشش شوید خب در جنگ اخیر اثیران بعد درباره اثیران بعد برنامه ریزی شد مشوره شد خلاصه رای بری شد که مال بگیریم اینا را کنید چه کردن الله تعالی آیه نمازه ما کان لنبی ان یکون له اسرا مناسب نیست برای پیغمبر که اون پیغمبر اسیر داشته باشد که عرب را باقی بگذارد بلکه یدخن فی الارض خون آن را بریزه توی حتی یدخن حتی که خون آن را بریزه پیغمبر در زمین تریدون عرض دنیا شما اراده داری سامان دنیا را پول بگیری تو بگذار کنار حالا که اللہ تعالی اراده آخرت وطا و اس کفار دائمان فالله عزیز و حکیم اللہ تعالی عزیز هر حکمی که بدهد برای هر کس بدهد اللہ عزیز حکیم حکمت اشتباطا لولا کتاب من الله سبک لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم حضرت پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر با صحابہ کی تیریے بھی گیریم وہ اینا رہا بھی حضرت عمر و تعداد کمی حضرت عمر هم مشوره بودن که باید این کفار را گردن بزنیم هر کسی از ما خیشاوندان خود را که اسیرن گردن بزنیم من جمله حضرت عباس هم اسیر همونی فکر داماد فکر خب الله سبحانه و تعالی مسئله ترغیب داد وقتی این آیه نازل شد حضرت پیغمبر علیه السلام گریه کردن حضرت وقت حضرت عمر آمد بگی که من علت گریه چیه منم گریه میکنم یا حال گریه را به خود میدم از تو علاقه الله تعالی رای عمر را تعیید کرد و این آیات نازل شد البته الله تعالی میگه قبلا اجازه داده بود در سوره محمد که اما منم بعد و اما فدا لہذا این آیه منسوخ بود با سوره محمد آیه سوره محمد هم با آیه سوره براعت که سبتن المسکین حیث وزد این خاطر الله تعالی میگه اگر مکتوب من الله صادق نمی بود تو میگرفت شما را ای مؤمنین در آن مالی که شما گرفتید آن مال را میگرفت شما را در گرفتن آن مال عذاب عظیم اکنون که غنیمت گرفتید و فدیه گرفتید بخورید از آن که شما به غنیمت به دست آوردید در حالی که حلالا طیبه هستند چرا که نیت شما صاف شما گفتی ما این فدیه را میگیریم و برای آمادگی هر دین صرف میکنیم این تمام فدیه برای جنگ بعدی آمادگی میکنیم نیت شما خوب بوده بی خاطر بخوری دلال استفاده کنید و اسباب هر برای خود آماده کنید شمشیری بخرید کنجری درست کنید از خدا بترسیدن که ان الله غفور رحیم یا ایها نبی کل من فی من الاسرى خب این قانون هفتم هست به اسرا بگو اکنون که شما چیزی گرفته شده اگر شما ایمان بیارید خدا به شما بهتر میده به این اسیران بعد قل یا ایها النبی قل من فی ایدیکم من الاسرا ای پیغمبر بگو بیان آنهایی که در قلب شما هستند از اسیران اگر خدا در قلب شما خیر را احساس کند یعنی انابت ایمان را تو خدا به شما میدهد بهتر از آنچه که شما گرفت شده است و میبخشد برای شما و خدا بخشنده است و مهربان گناه و کفر میبخشد و جنت هم داخل میکند یعنی به ترغیب داد که ایمان بیارید اگر در قلب شما خیر باشد خدا به شما از آن که از شما گرفته بهتر میده در دفعه بعدی الله سبحانه و تعالی شما را می میکند به شما میده. و این یریدو اگر این ایران اراده خیانت شما را داشته باشند نقص عهد را خب فقط حالات تحتن شما غم نکنید چرا فقط خان الله من قبلنا قبلا با خدا خیالت کردن دین ایمان دین و ایمان را نپذیرفتن خدا شما را بر آنها قدرت داد الان هم خدا شما را قدرت میده و الله علیم و حکیم الله تعالی میدان خائنین را حکیم است بشارت برای مهاجرین و انصار و احکاماتی برای آنها ان الذين آمنوا و وجاهدوا باموالهم وانفسهم آنهایی که ایمان آوردن در مکه که ایمان آوردن هم مرادف آتش بود هجرت کردن و جهاد کردن با مال خود با جان خود در راه خدا خب این مهاجری حالا طایفه دوم انصار آنهایی که خانه ساختن آب و جاه دادن مهاجرین را و نصرت کردن دین الله و مؤمنین را اینها یعنی این مهاجرین و انصار بعض آنها دوست بعض دیگر است بعض آنها ولایت دارد در بعض دیگر آنهایی که ایمان آوردن مؤمن غیر مهاجر آنهایی که ایمان آوردن و حجرت نکردن تو در مکه ماندن مالکم من ولایتی من شما بر آنها هیچ ولایتی ندارید از ولایت آنها هیچ چیزی برای شما نیست حتی یهاجرو یعنی شما بر آنها ولایت ندارید شما بر آنها حکومت ندارید ما لکم من ولایتهم من شیء نیست برای شما هیچ چیزی از ولایت و حاکمیت آنها شما برای آنها هیچ حاکمیت نداری هیچ ولایتی هم نداری تا اینکه حضرت کنه ها اگر این مستضعفینن و طلب نصرت کردن از شما درباره دین که ما را بیاد از دست کفار نجات بدید فعلیکم النار و شما لازمه کنار بیل نصرت بدید ها الا على قوم بینکم و بینهم میثاق اگر این مؤمنین رفتن با قوم ملکن که بین شما و آنها عهد و پیمان است هذا شما به خاطر مؤمن عهد و پیمان کفار را نشید پس بر شما نصرت آنها است مگر بر علیه قومی که بین شما آنها عهدی و عهد صلح است و قرارداد صلح است والله ما تعملون بسید الله تعالی در شما عمل میکنید اینا مقابله قانون میراث آنهایی که کفر کردند باز آنها اولیاء باز خاطر از خاطر میراث میبرند الا ان تبتلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر الا تفعلوا این شرطیت لا تفعلوا اگر شما انجام ندادید آن را ضمیر محبوب کجا آید؟ اے ما امرتکم بهی من تواصل المسلمین و تولی بعضهم بعضا اگر شما مؤمنین را نصرت نکردی که شما طلب نصرت کردن شرایط نصرت هم موجود معاهد با معاهد شما نرفت و ملاق نشدن اگر شما این نصرت مؤمنین را نکردید تو تکن فتنتون فی دارد فتنه در زمین میشه و فساد بسیار بزرگی در زمین میشه کفار غلبه میکنند و مؤمنین از ایمان میرند خارج میشوند واقعا خارج شدن از ایمان هم فساد است و هم فتنه بسیار بزرگ لذا شما باید به نصرت مؤمنین بشتابید و مؤمنین را نصرت اگر شما این نصرت مؤمنین را انتام ندادید می شود فتنه در زمین و فساد بسیار بزرگ کفار غلبه میکنند بشارت آنها که ایمان آوردن وقت اول و هجرت کردن وقت دوم و جهاد کردن در راه خدا وقت سوم و آنهایی که جا دادن مهاجرین را و نصرت کردن دین خدا را اولائک هم المؤمنون حقا اینها مؤمنه بر حقا ما میبینیم مهاجرین در راس آنها خلفای اربعه آنها ایمان در مکه آوردن که ایمان آوردن مترادف آتش بود هجرت کردن به خاطر ایمان از مکه به مدینه و از مکه به حبشه حبشه به مدینه حضرت عثمان دو مرتبه هجرت کرد یک هجرت از مکه به حبشه و یک هجرت از حبشه به مدینه منور اولئک هم المؤمنون حقا فرنگا مغفرت از فرشت کریم و و آنهایی که ایمان آوردن من بعد و بعد از حسرت و حسرت کردن و جهاد کردن با شما در رتبه برابر نیستن فا که من خوبت هستند. از شما هستن یعنی بعد از رسول ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد کردن بعد از حجرت پیغمبر من بعد و ای من بعد حجرت رسول شد اینها هم از شما هستن در صلح و جنگ از شما هستن مؤمن البته در باب میراث اولو الارحام رشتداران بات آنها اولاتر به بات دیگر است در کتاب خدا در میراث رشتداران حق تقدم ندارند. در دیگر نصرت و کمک مؤمن همه یکی یعنی واحد ان الله بكل شيء عليم الله تعالی نسبت به هر شی و آگاه است وآخر دعوانا أن الحمد لله